radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 463 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que arriba avui a la seva edició 463 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. El programa, com sempre, presentarà, eh, començarà amb la presentació perdó, de la gent que ens acompanya. Avui estem molt tranquil·letes aquí als estudis de la ràdio. El primer s'ha presentat, el Tiro Fijo, aquest que porta sempre temes zarranganos brutals i que toca les tecles de mil amors. El nostre estimadíssim Ricky, directe des de... Des de Ui. Mm, uh, des de des d'on? Des, des de Bellpuig, directe des de, des de en, denominació, en denominació d'origen Bellpuig, però o sigui, però... des de Santaco. Ah, no és que la setmana passada em va fotre el toque i m'ha eh, pogut la eh, pressió. Es, es nota que no ho tens per la mà, eh? s'ha de, de practicar, s'ha de practicar. Sí, sí, sí, la propera però, sortirà millor. Però molt bé, molt bé, fantàstic. Aquí, un, després del cap de setmana brutalíssim que vam anar a veure els amics d'Hermano Mono amb tota la trup, després ja com que porto algun temita, després ja ho explicaré una mica millor. us, us veu liar bé, eh? Ens vam liar fantàsticament. Que guai, que guai. A la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb els seus temazaranganos, una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen castellà, que està en sort millor, <laughs> sí. el nostre estimadíssim Pou. L'ha practicat més, sí, sí. De nou sí, temps. No, no sóc el Manolo, perquè el Manolo, que encara està curant ferides <laughs> d'aquest festival que veu anar, no?, l'altre dia, sí. Ja t'ho explicaràs, ja. No, I... no en antena, això. Potser entre cançó i cançó... O ah, sigui... Ah, bueno, doncs fora d'antena. I Si <laughs> algú vol saber que vingui eh, entre cançó i cançó i, I si fa una cerveseta aquí, ja està. I tant que sí. I el que sempre condueix el timó d'aquesta nau que va a la deriva, sí. però, el però timó, va... El timó o el timó? Ah, el, sí Aquest estima. El timó, el, la camamilla. Pues sí, aquí, <laughs> aquí. el camamilla, no? És timó? Eh... Hòstia. El timó. Ja hi som. Ja, ja, som, ja hi som. Ja podria som. ser, podria ser. Eh, jo volia dir-vos que estic molt content d'estar avui aquí, que em segueixo equivocant com en el primer programa, que la cosa va per llarg, fins que no em surti bé ja... Fins a l'últim. Ja, ja ho trobarem, sí. <laughs> fins l'últim dia ens estarem equivocant, però que molt content de, de tornar a estar amb totes vosaltres, que ens escolteu, amb l'equip de, del Pim Pam Pum, i amb moltes ganes de, de fer un programazo. Avui arribem a l'edició 463, molt contentes. L'edició següent serà super especial, perquè serà la 464? Serà la 464 i farem un programa especial aquí al carrer amb, amb el Parasol, el cicle de música i cultura al carrer de Can Capablanca, amb canya i tapa inclòs. I, això serà i, no dijous que ve, sinó dimecres. Dimecres, dimecres. Molt important això que has dit, mestre Tecles. Bé, bé. I, I tindrem la, la, la, la presència, la sort de tenir la presència de, de la Curda del Raval i l'Anyés, que, que portaran el seu bon rap combatiu pues, a, aquí a, a Sabadell amb, amb moltes ganes de, de gaudir-ho. Això serà el dimecres, però dijous, dijous farem, fem doblete. Rrr, sí fem doblete perquè tenim un programa especialíssim amb, amb les Testarudes, aquesta banda de, de nou xavales que, que fan un escà i un riqui guapíssim. I... Però aquestes no vindran a deleitar-nos en directe, sinó que farem entrevista i programa normal, entre cometes. Farem no? entrevista i programa normal, però farem entrevista i programa especial també perquè, perquè la música, ja veureu, Les Testarudes és una banda d'esca de, clàssic i rig i tal, i portarem tot de, de cançons d'aquest gènere. De fet, són cançons que les mateixes Testarudes ens han, ens han passat perquè les descarreguem i perquè les posem, perquè són algunes d'elles, si no totes, són cançons que elles toquen que en directe. Com que encara no tenen gravat, gravat només tenen tenen una. Tenen no? el Simmer Down, i ens han recomanat quines cançons posar, que són les que fan elles en directe. Eh? Sí, sí. i tenim ah, un això està bé, perquè jo, jo, estava, jo <laughs> estava nerviós ja sí. demanant a tots els meus coneguts de, que dominen el tema, perquè el, meu, el rigui i l'escano és el meu fort, i estava ja estenent tentacles a veure si arriba. Saps què passa? Que anem tan al dia que, que coses així encara ni, ni, ni les havíem pogut ni parlar. Vale, però, vale, vale. però m'acabes de treure un pes de, de sobre. Ara sí, el programa ha... d'avui fluirà encara millor. I després hi ha la segona part de, del programa, del dijous que ve, que són 10 cançons cadascú de reggae i de, però han de ser de gèneres diferents i fets només a Alemanya. <laughs> Ni hablar del peluquín. <laughs> No, no serà així, no serà no, així, no, família. No. no us donem tant la xapa. I ja estem donant molt la xapa i el que hem de fer és anar a la dedicatòria perquè avui tenim una, de, una dedicatòria d'allò més especial, ja veureu. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment als col·lectius LGBTIQ+, Crida LGTBI i eh, Cau a la norma de Sabadell, que ahir van sortir al carrer com cada 28 de, de juny per reivindicar els seus drets. Lluitem juntes, 28J és el, és el hashtag que, que podeu buscar per, per rebre més info. A continuació llegirem el manifest d'enguany. Llevar-te cada dia per anar a treballar de casa a la feina i de la feina a casa, o no tenir feina, Anar amb l'aigua al coll, no saber si demà tindràs un sostre o un plat calent a taula. Venir de lluny per escapar de l'LGTBI-fòbia i patir racisme aquí. La feina d'on t'han acomiadat per la ploma, el pis que no t'han llogat per ser trans, l'aula on no pots explicar qui ets, el carrer on mai estàs tranquil·la. Ens passa a les persones LGBTI i ens passa a totes. Volem vides plenes i lliures, que mereixin ser viscudes, on no ens mirin diferent i on tinguem els mateixos drets. Volem tranquil·litat i seguretat, volem viure el present i garantir el futur. Volem ara i aquí el més bàsic. Trans, bulleres, bis, marietes, intersex, desviades i diverses. Tota mena de dissidències sexuals i de gènere sabem que només plegades, de la mà, guanyarem els drets que ens, que ens neguen, que són els drets de tothom. Ens mobilitzem, ens organitzem, lluitem juntes. Lluitem juntes contra el sistema de la crisi, la precarietat, la desigualtat i la discriminació. El dret a l'habitatge no pot dependre de si ens accepta la família, el propietari, el veí o el company de pis. Per garantir un habitatge sense discriminació socioeconòmica, d'origen o LGBTI-fòbica, cal un parc públic i social, combatre la pobresa energètica i aturar tots els desnonaments ni desnonaments per la força ni desnonaments silenciosos. Ens quedem feina estable i drets laborals signifiquen repartiment del treball i fi de la precarietat. És imprescindible la reducció de la jornada, la derogació de les reformes laborals i l'equiparació de drets de totes les treballadores, especialment les més precàries, com les treballadores de cures i de la llar. Per una feina sense LGTBI-fòbia calen protocols, més inspecció laboral, una quota laboral trans i, el, i la fi de l'escletxa salarial. La salut és un dret de totes, ha de ser pública i universal. Per garantir-ho, Cal el desplegament al territori amb una dotació adequada del ser servei trànsit, la formació dels professionals sanitaris per combatre l'estigma i la pato pato patologització, atenció universal a la salut sexual i una farmacèutica pública que garanteixi el proveïment dels medicaments i hormones. El dret a l'existència de totes les persones és l'element més bàsic i de sentit comú. Per garantir-lo, necessitem implantar una renda bàsica universal que ens allunyi de les feines precàries i de les discriminacions i violències que patim per motius econòmics. Lluitem juntes per la fi de les fronteres i del racisme, per un alliberament sexual i de gènere que compti amb totes i no deixi enrere ningú. La regularització immediata de totes les persones migrades és el primer pas perquè no hi hagi veïnes de primera i de segona, Fer efectiu el dret de ciutadania i el ple exercici de totes les llibertats implica també el tancament dels centres d'internament d'estrangers i la garantia del padró universal. Papers per a tothom. La llei d'estrangeria és el marc racista i patriarcal que perpetua la discriminació i la vulneració de drets laborals per perpetuar aquest sistema i els beneficis empresarials. Cal derogar-la i generar un nou marc realment antidiscriminatori. El sexili és una realitat davant la discriminació LGTBI-fòbica arreu del món. A 68 se'ns persegueix legalment i a 11 se'ns imposa la pena de mort. Davant les alarmants traves legals i administratives racistes, cal, oferir, eh, perdó, cal obrir fronteres i garantir el dret d'asil i refugi. Lluitem juntes per uns països catalans lliures, feministes i socialment justos. El dret a l'autodeterminació és un dret bàsic dels pobles que la classe treballadora catalana fa anys que defensa amb actes històrics de, des de desobediència civil massiva. És la via per construir un futur millor per a totes en una república feminista i lliure de LGTBI-fòbia. La repressió és una realitat que patim les dissidències polítiques cada dia, exigim l'expulsió de les forces d'ocupació i l'alliberament de les preses polítiques, el retorn de les exiliades i l'amnistia total a totes les represaliades. Cal avançar cap a un procés de ruptura de base popular, amb la participació activa del moviment LGTBI que assenti els fonaments d'un contrapoder capaç de capgirar-ho tot. Lluit Lluitem juntes per unes vides dignes, lliures de violències i discriminacions LGBTI-fòbiques que patim cada dia. Prou LGTB-fòbia, cal posar la lluita contra la discriminació al centre de totes les polítiques públiques. Necessitem formació, prevenció i abordatge de violències adequats a tots els àmbits, a l'espai públic, als jocs de la feina, al transport públic, als centres educatius, als espais d'oci i a tot arreu calen protocols i eines efectives. Exigim tots els drets trans. La llei trans, finalment aprovada per l'estat espanyol, és un avenç tímid que pot ajudar algunes companyes, però deixa fora les persones no binàries, immigrades, i no va a l'arrel de les violències que patim. Davant les dificultats en l'accés a la salut i al mercat laboral i la persecució de les persones transmigrades, calen més garanties explícites amb els corresponent desenvolupament normatiu i dotació pressupostària. Creiem en la transformació social i la comunitat. Sabem que més policia, més codi penal i més presó no eduquen, canvien la societat ni ens fan sentir més segures. Només transformarem la societat construint més comunitats, més fortes i més segures. Només nosaltres ens protegirem a nosaltres mateixes mitjançant l'autodefensa davant de cada agressió. Volem drets sexuals i reproductius per totes. Cal blindar i ampliar l'accés a l'educació sexual i els mètodes anticonceptius i de protecció, el dret a l'avortament i el dret a la reproducció assistida. Drets sexuals i reproductius signifiquen llibertats sexuals i de gènere. La cultura popular és l'eix vertebrador de la classe treballadora catalana. Hem de generar espais de cultura a borda on socialitzar lliurement sense pagar un peatge, sense por a mostrar qui som i poder lligar i follar amb qui vulguem. Lluitem juntes contra el capitalisme rosa. Bastim el front antifeixista. No ens podem resignar a l'onada reaccionària que sobrevola el món. Assistim a l'ascens de l'extrema dreta i el retrocés en els drets conquerits a països com Hongria, Polònia, Estats Units o Itàlia. Però el nostre país no és una excepció i l'extrema dreta contamina el debat públic, determina governs i estira les suposades esquerres cap al seu cantó. Cal que plantem cara des de tots els sectors i construïm una alternativa de lluita justa i solidària. Hi era tothom, moviment feminista, moviment veïnal, sindicats, partits... Tota mena de gent s'unia al llarg del recorregut, tothom ens donava suport. Així es recorda la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere, el 26 de juny de 1977, a la Rambla de Barcelona. I avui, 47 anys després, encara hi som, Avui lluitem juntes amb la lluita feminista i l'antiracista, amb la classe treballadora organitzada, amb els casals i ateneus, amb les joves i represaliades, amb el moviment ecologista. Avui hi som totes les que volem ensorrar les fronteres, acabar amb la precarietat i posar fi a totes les violències. Per l'alliberament sexual i de gènere lluitem totes, per acabar amb aquesta dedicatòria volem convocar-vos a la 47a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a Barcelona. Serà dissabte, 1 de juliol, a partir de les 6 i mitja de la tarda a la plaça Universitat. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al col·lectiu LGTBIQ+, en la lluita pels seus drets i llibertats. I tant, un dia com avui, dia 29, ahir va ser el dia de l'orgull i orgulloses de lluitar juntes, clar que sí. Molt bé, després de la, de la dedicatòria, que avui la veritat és que Mm, no hem fet massa vegades de dedicar, eh, de fer dedicatòria a la lluita eh, LGTBIQ+. I, i penso que, que potser era un, una espinita que, que teníem, no ho sé. No era conscient de que... Hem, hem, fet hem tractat amb cançons, sí. amb, amb cartells, a vegades, és veritat, però mm. dedicatòries potser no, no suficients. O també, també és veritat que lo, lo de, la dedicatòria és relativament recent, sí. que no ho fèiem sí. abans, no ho fèiem Exactament. Això. I, I també deixeu-me que us comenti, companys, i que així també surten en antena, hi ha una mala notícia que volia donar, bueno, sempre, sempre, sempre es passen coses que no ens agradarien, no? El jardí de la Julieta el van desallotjar fa molt poquet, sí. vam estar donant suport a totes les publicacions, eh, les vam esbombar mitjançant xarxes i, i hem estat actives per tal de que, de que no passés, ha passat. I vam fer una dedicatòria també. I, sí. Mm -hmm i, i tant de bo pues, eh, puguin reprendre el projecte allà on, on sigui, i, però, però que la cosa no, no s'aturi, perquè projectes com el Jardí de la Julieta són, són ben necessaris. Vale, fet, fet l'apunt, si us sembla bé, què? Ara musiqueta, no? Musiqueta. Crec que comences tu, Isma, i a més comences amb algo... algo... Sí. Sí, la veritat. Algo personal, que si bé podríem sí. dir, no? I, i, I no ha vingut, em va dir que, que potser es passava, encara no ha arribat, potser després ve i, i mira, potser fem un, una sorpresa, en comptes d'una en posem dos. Però la primera d'aquesta edició, 463, avui la, la tira el Marc Palli, aquest MC sabadellenc integrat de, integrant del trio de rap ballesà Apache, amb el Dani Castro i un servidor, i amic nostre d'aquí del Pim Pam Pum. El Marc està traient una sèrie de temes durant, aquests, durant aquest estiu, va llançar la primera entrega fa tot just uh, una setmana i avui mateix ha, ha, fet, uh, ha, sortit, ha, ha sortit la segona. Uh, aquesta primera porta el mix i màster de Unity 23 sobre una base de Theory Corporation, una autèntica joia per a aquelles que com vosaltres us agrada la música amb matisos, per a tots i totes, Marc Palli i el seu tema Hores Punta. Anem-hi! Falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta Sovint els núvols tirant preguntes, suplico estímuls, falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta. Merda als carrers, entre potes i per terres, cremar els diners, barres i dies de guerra, la vida perra, el record que no s'esborra, la pau s'enterra, al final haurem de córrer, si deixem que passi el temps entre nits de seda, si se'n fos els arguments mentre s'estossega. la meva soga, d'hormones buscant brega, quan es desfoga, quan mata l'estratega. En cada gest una imatge reflexa, com un miratge que il·lustra que sempre hi és, omplir prestatges després d'un lustre amb la por de si tot surt del revés. Un espai en blanc, nervis en excés, un mirall davant, no hi ha merda pels demés. Ni un moment més de silenci, de perdre el temps jugant als fems, en jocs de la fam, fites i cansanci. Sovint els núvols tirant preguntes, suplico estímuls, falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta. Sovint els núvols tirant preguntes, suplico estímuls, falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta. L'antídot en contra del fred per no deixar de sentir, mirant el cel obert fins que el dia arriba al fi. Torna a les set, les garres del desert, esquerp, abandonant aquell oasi i un altre cop despert donant voltes estàtic, respondre amb pressa perquè tot penja d'un fil la fressa, el soroll de fons, tot el que estressa la l'amor en les cançons, tot el que queda darrere de les bambolenes allò que ens mou, que posa la pell de gallena buscar lo nou, fugir de la rutina, trobant el cap del nou per rematar la línia, rebre d'esquena, percebre la garra, per allò que val la pena, i posarem la cara, baixar-la terra i curtet al peu de la quartera, la sembra i tornar al conreu. Sovint els núvols tiran preguntes, suplico estímuls, falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta. Sovint els núvols tiran preguntes, suplico estímuls, falten trifulgues, l'antídot que em faci sortir de l'anar i venir de les hores punta. Marpalli des de Sabadell amb aquest temazo, Hores Punta, que, que bueno, està fent això, una, una, una, una bateria de, de temes durant aquest estiu a Trilla Dugas i, i en, tira, en tirarà algunes més. Una la setmana passada i una avui mateix, no? Sí. A veure si, si es passa per aquí ens la mm. presenta ell mateix, no? O més tard, a veure... Mm, no sé si podrà venir, però bueno, en, en tot cas sí que és veritat que tenim moltes ganes de parlar amb el Marc, de que ens expliqui una miqueta com, com anar tot el procés de creació d'aquesta nova... No, és, no podríem dir un EP o sí, és un, és un seguit de cançons uh mhm. -huh. que, que ha volgut treure doncs, per, per l'estiu, per... Uà, així com a mínim quan tornem de, del peron estiuenc... Mm Llavors sí que podem venir i que ens expliqui Clar. com ha anat, no? com ha anat sí. tota la, la història. I tant. I aquest, aquest eh, Hores Punta portava en mix i el màster de Unity 23 i era una base de Cyber Corporation, que ja ja es notava el, el ron sí, que no? portava. La, la, la base era algo... I, i, i l'altre la, i la, dia parlant amb ell personalment li vaig comentar la progressió que ha fet el Marc a nivell d'EOS em sembla espectacular. O sigui, jo crec que ha trobat ja la seva veu i que, i que ara és capaç d'explotar-la al màxim que me'n recordo quan va començar i tal, ho feia també superbé, però se li ve una progressió tremenda, té un, té un bozarrón i té un rotllo de música rap amb la veu que té que és, és brutal, és brutal. Bé, bé, bé, bé. bé, Marc, hòstia, clar que sigui sí. amb Apache o sigui en solitari, per sí. dir-ho d'alguna manera... Eh, sempre ens encanta gaudir. Sempre, eh, bé. I el Castro també, que també està preparant coses, no? Sí, sí, estan veure, allà els dos donant-se canya. A veure si ens arriba material aquí al pim-pam-pum. Moltes ganes, molt bé. Pues després d'aquest temazo del Marc, ara, ara és el torn de, del mestre Tecles. Sí. Vinga. Sí, sí, sí. sí. Tu avui portes la Morty? No. No, no? Te no, l'has guardat per un altre... guardat com un, mm. sí, com, bé, bé, bé. com un canallita. És que jo avui porto el Juan Rodot, que és, un, és el, el guitarra que acompanya la i... Que va venir aquí, que no? va venir sí. Quan, uh mhm. -huh. sí, i els bolos i tal l'acompanya. Super ben parit. La Morty té un equip guapíssim un i, i, el, i concretament, parlant concretament del guitarra, del Juan, és algo estratosfèric, o sigui, com toca la guitarra el, el paio aquest, és algo Fa increïble. que li dona la gana. Doncs el Juan Rodot eh, està preparant disc que es dirà Canciones de Bordillo i que sortirà aquest, bueno, pròximament. Ara ja ha començat a, a fer la promo, ha tret la primera, crec que només una, que, guai. que és aquesta, la que us presento avui, que es diu Ogaza de Funk, no de Pan, mm <laughs> -hmm. sinó, és una... Què vol dir Ogaza? O, no sé, perquè era Olgaza, no? Ogaza, no ho sé però bueno, a mi em sona Ogaza de Pan, no? però no sé mm. què vol dir, però em sona mm. la frase aquesta. Però bueno, ell és Ogaza de Funk, <laughs> de Funky, que és una mica el, el rotllo que, que porta la, la cançó aquesta. Eh? A veure, jo és que no és el gènere que més domini, no ho sé descriure bueno. gaire, però jo crec que, que va por ahí, que una mica va por ahí. Així que Juan Rodot amb el seu Ogaza de, de Funk, som -hi. quería esperarme para acostarse y en su cuna ya va otra noche sin dormir. Y mi sombra me juzga desde una esquina de mi habitación. No voy a pedir perdón, pues mis demonios han hecho amigos de mi imaginación. Yo solo soy yo buscando a otro yo que está buscando un gramo de inspiración. oh Si no puedo dormir, solo queda soñar. Suba, Que yo soy feliz con una hogaza de funk. Suba, Solo quiero cantar hasta que la parca parque subarca mi puerta. Y aquí sigo, en mi búsqueda de las preguntas, porque ya me di cuenta que la respuesta a todo no dejar de preguntarse. Que ni existe esa droga, ni existe esa frase. Lo siento, Robe, ¿para qué buscaste? Que la meta es el camino y no dejar de caminar. Que las voces serán eco y el eco se perderá. Que todo lo que he dicho tal vez no sea verdad. Pero eso no me importa, siempre puedo rectificar yo. Este silencio en la noche creado un ruido en mis voces. Quedé mirando una estrella por si había una musa en ella. Y estoy y esperando al sol. Pa' ver si Morfeo se despierta. Que él es el dueño de mi sueño, mi maldición. La bendición de estar alerta. Y a las puertas de la inspiración. y yo no me juntas para un concierto. Los grillos se creen que estoy grillado por tanto grito. gretes se han soltado y conseguido soñar despierto. Y las sombras que había en mi habitación no caben sin asombro. Ya no me mira por encima del hombro. Hombre, ya ahora hora de salir de los escombros. Suba, si no puedo dormir, solo queda soñar. Suba, que yo soy feliz con una hogaza de funk. Suba, solo quiero cantar la barca para que suba tras mi puerta. Este silencio en la noche ha creado un ruido en mis voces. Quedé mirando una estrella por si había una musa en ella. Y estoy y esperando al sol. Pa' ver si Morfeo se despierta. Que él es el dueño de mi sueño, mi maldición. La bendición de estar alerta puerta de la inspiración. Y aunque quiera, no, no cabe entera la vida en un trozo de tela, no me pienso conformar. Y mira mi nieta, pues esta es la muestra de la incoherencia al final, me dio por buscar. Supongo que valdrá la pena si al menos consigo alguna frase buena que encierre verdad. tiempo para dormir cuando esta guerra se acabe y la tierra me trague. Pero hoy no estoy y esperando al sol. Pa' ver si Morfeo se despierta. Y aunque es el dueño de mi sueño, mi maldición, hoy prefiero estar alerta y a la puerta de la inspiración. Ah, ah. el pim-pam-pum amb Juan Rodot, brutal. Tracatranc. Brutal. Sí que era eh, molt funky, eh? Era molt Quan hem començat a moure tots el cap així, sí. al ritme, sí claríssimament. Sí, et fa bellugues que és funky i el, i el Juan la veritat és que ho fa de, de meravella, molt xula, molt xula aquesta, aquesta cançonassa, que a més eh, ens has explicat que era era d'un nou treball que està, que està traient ja, no? Exacte, exacte, exacte. O sigui, la cançó del Juan Rodot era Ogaza de Funk i, està, i serà el disc Canciones de Bordillo. Molt guai, molt guai. El seguirem de ben a prop, el Juan, que és un, és un màquina no només musicalment, sinó també com a persona. Molt guai. Més música combativa, més pim-pam-pum. Ara és el torn del mestre Pou, que tanca ronda, tanca aquesta primera sí. ronda. Estem als inicis de, de l'edició encara. Per, per cert, sí. eh, Ogaza sí, què és, és, un, és un pa gros de forma rodona. Seria com, un, ah. com un, el rodó nostre. Pa rodó és pa, pan de Ogaza, ah, sí, eh? Ho desconeixia, sí. diria. Sí. Molt bé, tu. Carai. Molt bé. <laughs> I tu, Pou, cap a on, on t'enfiles? Pan grande que pesa més de dos libras. Uf, oficialment. Doncs ui, és un, un panaco, eh? No sé, una libra. Què és una oliva? És 1,6 quilos, potser? Per ah, això Hòstia, digues, eh? és un panaco, eh? Un panaco és, un... un panetón fort, eh, això? Un panetone. Home, tu això fotem bueno, pel cap... Un rodó com a mínim és d'un quilo. Però dos no? libres són, aleshores són 3 quilos i pico. No, una libra és un no, quilo i mig. De rodons n'hi ha de mig quilo, diria. Sí? sí. I de ah, quilo, sí, però, petites, però, sí. però vull dir que has dit que, que és de dues libres, com a mínim. Dos, no, he dit? No ho sé, no mm. estic, no estic molt bé del cap, jo. Jo crec que ah, sí. sí, dos llibres, dos llibres. Per tant, són com a mínim 3,2 sí, sí que estàs bé del cap, sí. <laughs> però bueno, un pa... Gran... Un bon pa. Però, però és com es feien abans, no? perquè ara ja tenim pans de totes les mides, però ja. abans, antigament, el, els rodons i no eren, o sigui, eren totxacos de pa, la, també era diferent. Sí. Són de les la, llesques la aquestes grans, no? De un 48 de peu, una llesca bona, seria un pan ex, ex. De, de baza, no? Com baza aquests de, de, de, bàsquet, no? Del miròtic, sí. Com aquestes coses, no? bueno, i què? I tu què? <laughs> Quins llescots, eh? Doncs... Vol uh, ah, llesca? Uh, posarem... Ui, la llesca. La <laughs> llesca. Quant de temps, quin, quin records, quin enyorança, tu. Sí. Uh, posarem una cançó de Harley Poe, que ja hem posat aquí algun altre cop, el bo del Harley. És, és el, uh, un cantautor, però que va en banda, que té més instruments, de folk, uh, eh, d'Illinois, eh, als Bé. Estats Units, i és un folk punk molt obscur, uh, obscur perquè parla de monstres, de fades, de, de coses estrambòtiques, fantasia pura, però sempre des del punt de vista cínic, crític i macabre, bàsicament. Com ell ho fa. Sí, exacte. I aquesta cançó es diu Every Body Knows My Name, és a dir, tothom sap el meu nom. Parla de la mort, perquè és part de la vida. Bé, no, exactament, és part de no, quan... Sí, és l'última part. L'última part, és quan fa toc-toc, és que ja està. <laughs> I bueno, arriba tothom, ja en parlarem més, perquè en una altra cançó, ara m'acabo de donar, de que també parla d'això, i que espera que li arribi la mort a, a la gent que s'ho mereix avant, o sigui, que li arribi ben aviat. Ja, ja parlaré després d'això també. Uh, I rei, us deixem Harley Poe amb aquesta cançó de la mort d'Everybody Knows My Name. Som-hi! Miami, no Harley Poe, des d'Illinois. Uh, ah, Deixeu-me dir abans que me n'oblidi, aquesta cançó de Everybody Knows My Name uh, està gravada a, a Los Angeles, que és a l'altra <laughs> banda d'Amèrica, de, de fet, i està gravada per Fistful of Vinyls, o sigui, una mà plena de vinils, que és un, un noi que s'ho curra moltíssim, ha fet moltíssimes gravacions. Sabeu com a l'SDMA aquí, de, que hi ha gravacions acústiques sí, molt guapes? Sí pues, també és un tio que està involucrat amb la ràdio, de fet, que té un programa i que grava moltíssima gent i, i és aquesta gravació és en directe als seus estudis. Sí, sí. Jo t'has d'agrair que portessis aquí el, el punt fol aquest yanqui que vas portar, <laughs> perquè la veritat és que és mina inesgotable i Harley Poe referent d'aquesta mina. Sí, Brutal sí. cançó, com, com totes les que fa aquest xaval i amb la banda que porta sona, sona impressionant. És, sona... Eh, té aquest matís fosc, estrany, que, que dius eh, que està passant alguna cosa. Jo sempre penso que em moriria molt veure eh, alguna cosa així en directe. Ah, el tio és super introvertit, allà, tal, no sé què, t'esgarra amb la guitarra a saco, però en canvi el veus parlar i fa hola, saps? Vull dir... No té res a veure, però a mi em recorda les jaranes que munta el Pizu, que balla amb mm. la guitarreta i acaba la gent sí, saltant, sí. cridant, tirant-se pel terra i de tot. O sigui, aquest xaval ha, ha d'aconseguir el mateix segur, segur. Sí, sí una abraçada per Pizu, eh? <laughs> que fa dies que no, que no en sabem, però que des d'aquí sempre, sempre sí. ens estimem molt. Jo em pregunto què seria de la primera ronda del Pau si no fos del, sí. del folky yankee aquest? I, I de nosaltres? Què seria de nosaltres si, si el Pau no conegués el folky yankee, que és la seva primera bala i que a partir d'aquí ja... Sí, perquè últimament no estic posant molt rap, és veritat. Bueno, sí, mira. Tot, tot arribarà. Mira, pues, si parlem de rap, jo sí que, sí que n'estic portant perquè vaig, eh, acabo de portar fa una estoneta al Marpalli. Una liup, eh? Sí, me l'has deixat allà botandito. I ara, per, per esmaixar-la, arriben Leia P., cantant, compositora i mestra de cant, nascuda a França i establerta a València, i ve amb la companyia inestimable de Tessa, la genial femcí valenciana del Musafes. Buah! Acaben de treure un temazo produït per Dakota Pulse amb videoclip a càrrec d'Estela Blasco, un temazo que es diu Alé i que espero que gaudiu de valent. Fum-li! sabe Con todo el amor no lo vas a salvar. Loca, tonta, sola, puta. A cualquier hora del día se ve que hoy le hace gracia. Su mal rollo, culpa tuya. No es solo que te desprecia. Cuando se raya te desgasta. De vez en cuando compensa. Ale, ale, a mantener las apariencias. Puede ser que te da pena el que no sabe amar. ¿Qué quieres que te diga? Con todo el amor no lo vas a salvar. Ale, poderosa en tu corazón una leona. Oh. Ale, la castilla esta batalla no vale para oh. nada. Ale, ya es hora, vuelve a levantar la cabeza. Ale, arranca la marcha, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Veo que te chillas, te calla tu milla siempre te porta amarga. Si siempre se china, tú se brilla, Mánalo ya la más. Mira que te, mira con va, Mánalo ya la más. t'apliques de forces t'exigeix, per molt que vulguis no el vas a canviar. Mira què et dic, mira com va, sempre ho dic a per als sant demà. Es pren a pit, molta fapa, té més eixides que la mascleta. Mira què et dic, mira com va, ratatatatata. Millor que espavila que no te vacile, eh. que li quedes gran. Ale, poderosa en tu corazón. Más vale tarde que nunca. No veas, no? Va a salir más Ricky nunca. Molt bé. Quasi ens agafa el toro perquè l'MP3 aquest té un mig minut de silenci al final però bueno, ho hem, ho hem salvat. Ho hem salvat Molt bé. i has tingut temps de pujar amb les birretes. Sí, sí, sí, ha costat, eh? Era l'IAP i, i Tessa amb aquest temazo, Ale, que, que hem, hem, esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres aquí als estudis de la ràdio i bueno, no, no, no podia faltar, a més fa molt poquet que ha sortit i com que hi ha la Tessa, que és, és col·lega d'aquí del Pim Pam Pum, i a més doncs, hem descobert també aquesta veuassa de la Leia P, que no havia sonat encara. És el que t'anava no? Leia P Ojo, no em eh? sona, eh, a mi. Molt bé, molt bé, la veritat és que dues màquines, dues màquines que s'han juntat i que fan aquestes meravelles. Molt bé, doncs recordem que el programa d'avui està dedicat molt especialment als col·lectius LGTBIQ+, crida LGBTI, i cau a la norma de Sabadell que van sortir al carrer com cada 28 de juny per reivindicar els seus drets, perquè l'orgull és lluitar juntes. Amb el hashtag lluitem juntes 28J és, és on, on trobareu més informació. Vale, doncs jo... El hip-hop aquest... El... L'entomes? No, no l'entomo, sinó que <laughs> lo meto i t'entomo a tu. Ui, ui, lo, que havies, ui, ui, ui. lo que havies fet a, abans amb el folk sí. aquest. Ahí vas, eh? Doncs jo te porto un altre folk punk, folk punk callejero Uh. Des de Colòmbia. Buah. <laughs> Són els Saetas i que venen a tocar... Estan per a... Ara no sé si a Madrid o a Barcelona, però sé que venim per aquí, que és per això els he conegut, perquè he vist un cartell de, de que venim per aquí amb, altre, amb altres bandes així guapes i em va cridar l'atenció, no? Saetas, folk punk, diga això, això per, <laughs> per principi del pim-pam-pum ha d'entrar molt bé, els vaig escoltar i, i déu-n'hi-do, tenen al seu canal de YouTube tenen tot de vídeos en directe. Que guai. Que després també vaig trobar penjat... Que... Surt una, una persona, una noia, que toca com una mena de, de, de fregona amb un, amb un fil? O aquesta És que he vist... Un contrabaix, així? Eh, sí, he vist, Hòstia, he vist ara, ara alguna cosa i no sé si són els mateixos o no, ho, ho buscarem. No Això, res. Eh, per exemple, hi ha, o sigui, molts grups de folk ho porten, els Design Days, per exemple, el, sí, eh? un noi toca aquest és instrument. Increïble, és increïble aquest instrument, jo no Clar, perquè tens no una corda i has de eh, només pues, sí, sí, sí. palpar tu i trobar la nota i, i bum, bum, bum, bum. Superxungo, tio. <laughs> També tenen aquella cosa lo de rascar-se la, la panxa. La taula de rentar. La... washboard. Sí, la taula de rentar. Eh, sí, al final estem aprenent els instruments de, del folk, mira. Clar que sí. <laughs> doncs això, des de Colòmbia es diuen Saetas i extret del seu disc del 2023 Intentando Escapar porto una cançó que es diu Mundo de Mentiras i... Uah, guapíssim. Tira-la! Tira-la! Tremenda, tremendíssima. El, el mestre Tecles fent màgia aquí. Folquejant. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Guapíssima, guapíssima. Sí, sí, aquest folk callejero que, que, que deien que ens agradaria veure-ho en directe, no? Sí, Un, tant siguin el Rail Ghost Yard, yeah, ja, o siguin sí. els Days and Days, sigui un, el, el teu folky yankee que acabes eh, de portar, com es deia. El Harley Poe. Harley Poe, Harley. Escape mm -hmm. from mm-hmm. the Zoo. Bueno, sí. coses, coses Qualsevol d'aquests, sí, sí. allò que vas passejant per un carrer i te'ls trobes I en una trobes. cantonada en un bolo, <laughs> ha de ser un subidon, no? Som-hi. ser brutal. Ha de ser brutal. Jo anava, no sé a què anava, jo m'hi quedo. <laughs> no? És aquesta. Si anava a fer alguna cosa ja no la faré, no? Exacte, no seria tan important. I tant. <laughs> Molt bé, i, i el que no és tan important o sí és que bé, arriba el mestre Pou... Ui, no la... està... No, vale. Sí que és important, sí. <laughs> era sí que és important. Trist. Era, no, <laughs> no. no, no, no, no. I ara, i ara. Era, era, era per combinar. Ha quedat molt bé, ha quedat molt bé. Era... <laughs> o no. Ho has fet tu sol, eh? La, el jardí aquest. El, el que sí que és molt important, que si no se'ns enfada, és el mestre Pou que tira la seva segona bala per acabar ronda. Ara farem falta falsa modèstia. No, no és tan important. ah, doncs Um, uh... Algo de crust, no, ja? Segona Gairebé, ronda. sí. No, posarem per mi uns clàssics uh, des d'Oregon. Defiance. Uh, Defiance és una banda de punk rock uh, que jo crec que bastant amb ella. De fet, el No Future, No Hope és la cançó que va versionar Chicharrica. És ja. del que els conec jo, a part de que algun cop han sonat aquí el Pim Pam Pum, que els has portat, mm -hmm. però jo originàriament aquesta gent només els coneixia per la versió de Chicharrica. Clar, que, que, és, brutal, és brutal. és l'original, realment, i la de Chicharrica és la versió que és, la fan calcada, i mm. la veritat és que es nota moltíssim ja... Bueno, no, perquè no posarem aquesta avui, però <laughs> ja si l'escolteu ho notareu. Si ho busqueu, sí. Posem l'original, doncs. No, tampoc. No, en no, posarem una altra. No, estem parlant de la referència que tenim sí, d'aquesta banda, però no, però no portem aquesta cançó que tenim portem una altra. portem I de fet, no sé si vaig arribar a descobrir Oide Arrase a través que també fan una versió de No hay futuro, no esperanza, li diuen. De Chicharri. Aquesta mateixa, la de No future, no hope, Uh -huh. pues, a Oide Arrase també la versionava. Ah, vale, la, la de Defiant. Sí, i era una mica diferent i es notava la diferència. O sí, sigui, sí que són entre... clàssics que hi ha tantes bandes que els sí, versionen, no? I, i mm, bandes que, home, són prou consagrades, sí, sí, no?, dins sí, el sí, punk sí, sí, d'aquí. O sigui, que, que es diu aviat. Defiance va ser una banda de cap al 90, als 90 d'Oregon i des del No Future No Hope eh, posarem una cançó que es diu Fuck This City, o sigui, eh, la puta merda d'aquesta ciutat, i és el que em ve cada dos per tres cada cop que ets a Baixa Barcelona, que és massa sovint. Mierda de ciutat, no? Anava a dir, no? sí. <laughs> anava a dir a l'estil Xavier Trias, no? que, que us bombin. bombi. Eh? Pues sí, és el que va dir el Trias. Si no feu alcalde, que us bombi, no? Clar, que sí, Així que roquejada puncarrada amb Defiance. Som-hi! Jo dic una cosa, la gent el que hauria de fer és quedar amb col·legues i posar el pim-pam-pum i anar parlant de les seves coses com fem nosaltres, de Clar. fet. Que estem aquí parlant de sèries o de cinema o de llibres o del que sigui i estem parlant de les nostres coses i estem gaudint de bona música combativa, clar que sí. I si no tens un col·lega a mà, doncs posa't un mirall. O si no, pues, doncs, <laughs> sol, que no, o sola tampoc passa res. Si no, li hauràs a tu sombra, no? M'estava veient brindant a, amb el mirall, saps? Xocant el... Clink. Bueno, el veig fa clink. Sí, el clink el fa I lo sabes. Mirant el mirall, no? I sempre et eh, brinden, eh? Va, va per tu. Va per tu. <laughs> Sempre és per tu. Tots doncs hem escoltat Defiance des d'Oregon, uh, que és el, el lloc de l'Orenga, suposo, o, o l'Orenga molt gran. Uh, <laughs> això. <laughs> Fuck this city. Déu-n'hi-do, déu nhi déu molt guapa, a més pues, amb, amb, tot el que s'ha explicat, no? que és una banda que no, que no són precisament gent jove, sinó que no, no. des dels 90 que li van fotent canya i, Exacte. i déu nhi que, que guapo. No sé si toquen o no, crec que potser ja no, però bueno, o sigui, van estar un bon temps, van, van fer és aquest punt molt rockero. Molt guapo. No molt cal guapo. que tots els grups dels 90 continuïn tocant avui en dia. Ja. No caldria, no. no. 40 <laughs> anys després... Ni que tornin. <laughs> Tampoc cal que tornin tots els grups. Ni que, que si algú, algú ho vol fer, pues, bueno, pues els anirem a veure i molt bé, però ni que es, <laughs> ni no que es facin bandes tributo, no? Tampoc no, cal. I a vegades que treguin coses noves, depèn de quins tampoc faria falta. Però bueno. És que és com una moda, no? Últimament hi ha moltes bandes que estan tornant. No sé, sí. no sé si m'ho sí. sembla a mi o, o... Potser sempre ha passat i no m'han donat compte, però últimament veig un munt de bandes dels, ja. dels 80s-90s que... que tornen. I algunes que, que s'han mort molts components o, o que, bueno, o que no que ens, estan en sobreviu, en sobreviu un, I amb això ja vinga. Mon, Monte i, i, i vinga, pelanta. I tots okay. beneïts. <laughs> Molt bé, doncs pues, si seguim amb més música combativa, uh, anem a la tercera ronda o què? Vinga. Sí o no? Sí, som-hi. Estem, estem a gustit o no? Encara no hi ha secció? Estem fresquets no. no. encara no. No, perquè... Te la guardes... Eh, vens valent avui, de sí, te l'estàs sí, guardant... me l'estic guardant. No, però és, és un trellazo, ja veureu perquè, perquè no ho no ve encara. Mireu, ara porto de Room Kicks, que és un trio de punk eh, coreà, de Corea del Sud. Eh, és una banda que es va formar el 2019 amb en Jiwon a la, a la veu i a la guitarra, Jo Min Jun a la bateria i Jo Jin Ju al baix des del seu... <laughs> No s'atrevia a riure, eh? Has dit el mateix tres vegades? No, o... no, no. no. <laughs> no. He jo noms a més, a, més, a més ho he dit força bé. Sí, sí. Des del seu àlbum Bon Rude del 2023 us deixem amb aquesta perla, una perla que vull dedicar molt, es molt especialment a la meva estimada companya Noelia, que sempre que no està aquí li dedico una cançó i li envio un fort patronet. Bé, una perla... Noel. Eh? Fins Com? la setmana que ve, no, eh? eh sí. Bueno, fins demà, no, eh? Perquè demà... <laughs> Però pel programa, sí, la setmana que demà ve. Demà són festes de Barberà, sí, no? Sí, demà es lia, es lia gorda, Barberà. Tot, bé, el, bé, tot el cap de setmana estarem allà fent el cabra. Art de Barberà. Art de Barberà, clar que sí. Doncs pues això, us deixem amb aquesta perla que es titula Punt Rocker i sona genial. Som-hi. wanna be a punk rocker, I wanna be a poc a poc. <laughs> Rumpkicks, amb aquest Born Rude del 2023, temazo de les Rumpkicks des de Corea del Sud, que no, oh, eh, no, eh, eh, no, ens, no ens prodiguem pas massa en, en, en anar a terres asiàtiques. Jo l'altre dia i pensava que hi anava i al final... I al final era Canadà, tu. <laughs> sí. <laughs> pues sí, avui aquest sí. cop sí. Aquest avui cop a Corea del Sud amb les Rumpkicks, que, que espero que us hagin agradat també pues com sí, a eh, nosaltres. Eh, sonaven, era molta eh, actitud. Era Rudegal, sí. una banda de... No? Són tot dones? Són tres, sí, són tres xavales i, i, i bueno, la veritat és que d'actitud no els hi falta ni, ni, ni un àpice. I per ser de la Corea de Baix, molt bé. Sí, molt bé, molt bé. Molt bé, les Room Kicks, més música combativa, més edició 463. Continueu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Seguiu el Pim Pam Pum des del 2009 donant veu a la resistència. Així que ja... Pieles, circos, muertes conciencia del crimen, progreso de dementes! Què anaves a dir? Res, res, que ja portem doncs, com 12 anys ben bé. Però no m'esperava eh, i ara m'he emocionat i tot. És que he sigut... Sí. Bé, bé, ho gran ho he, secció. Ho he vist i eh, això, això era la falca de la secció Folli Seitan perquè... Folli! Folli! Bé, bé, aquesta secció mm, Folli. fiquem lletres a favor del veganisme, antiespecistes i tota la pesca i com cada... crec que pot, potser, potser no, però a mi em dóna la sensació de que cada últim programa de temporada o gairebé últim programa de temporada porto una cançó de Costa Nostra que són, uh, és la banda que... Ha passat és la banda que que fem servir de falca d'inici sí. del programa i per tant una estimació especial li tenim no? molt, molt de carinyo, clar que sí i, i, i, i doncs no podia faltar aquest any una, una cançó més i porto una cançó que l'he incorporat a la secció Felicitant, tot i que... Foli! Foli! <laughs> No es pot dir que aquesta, aquesta frase sense cada la vegada, coletilla. Eh? Cada vegada... <laughs> Doncs no tindria per què ser d'aquesta secció, per, perquè, però, però sí, perquè en realitat parla de... es diu Callejero mm. i parla dels gossos, no? Sí. Que viuen aquí per la ciutat. Bueno, és animalista? Sí, sí. No deixa de ser, tot i que Bueno, no, no aprofundeix, vegana, no, no, no aprofundeix bueno. molt en la temàtica ni, ni res, però bueno, però, però, però, sí, que, però sí que fa referència. Com dels uh, gossos com animals de companyia que els estàs tenint no? i que els abandones, vull dir que sí que té un punt de reivindicació. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. totalment, per això està la secció, eh? per sí. això està la secció. <laughs> Però bueno, volia denotar que tampoc... Jo crec que quan la van fer ells potser ni tan sols pensaven Clar, en, no, el rotllo Tampoc aquest, es no? diu Liberació Animal, amb la qual cosa perd molts, molts, sí, punts. molts punts. Així eh, ja entra de risqui sempre. Però bueno, escolteu, jo us porto Costa Nostra amb el seu temacle Callejero, extret del seu... Podríem dir que per mi únic disc, perquè és el... <laughs> Fes la maqueta i el disc. en tenen més de discos, però aquest, el Atrociudad, sí és com un emblema, és com un emblema i, i bueno, jo li, el vaig rascant d'allí fins que no les hagi portat totes <laughs> no em quedaré tranquil, com sempre passa amb, els, amb aquests discos no? que cadascú té fetitxes de por ahí. bueno, doncs ja està. Costra Nostra, Callejero, i ja veureu que no és molt... No, Costra Nostra sona a puncarrada, nui, però aquesta no tant, aquesta no tant. És com la, com la cunya de la falca d'inici que és així uh mhm. -huh. batucada, aquesta, pues, bueno, per ahí, per ahí va, a veure què us sembla. Mm déjalos Mare meva. en Mare meva, quin Brutal, sarau que t'has muntat en, Eh? en un segon. Ballaruca i quan no t'ho esperes, patapam, te fan aquí una mica d'eclecticisme i la puncarrada, pogo, eh, pogo durant Brutal. 20 segons i després, ep, ah! tornem a ballar. Brutal, brutal, tio. <laughs> M'encanta, tio. M'encanta. Fora de micro us deia que a mi m'estava recordat... i és no? Molt acorroscada, mm -hmm. sí. sí. Ten, tenien aquí un aire bastant xulo i, i la veritat és que bueno, Costa Nostra mm, grup també insigne d'aquest Pim Pam Pum, que tenim, la, com tu deies, la, la cunya d'inici amb, amb ells i, i aquest temazo que ens ha deixat mm, bocabadades. Molt, molt guapa, molt guapa. Tremendo, te, tremendo temazo, temazarranga no per la vena. L'altre dia estava mirant un vídeo en directe de Recolecta pa una birra, que també són de València, i estava mirant el directe i dic, però no, no, aquí hi ha més cantants i no, so, no són ells. I eren no sé què va passar un directe concretament que no podien cantar o algo, no sé, el cantant del grup no podia i hi havia el, el de Costra Nostra i, el de, i dos altres de dues altres bandes que era el concert que van tocar la, era una, la cançó de Te has marchado Uh, i, i era però, brutalíssim i era, buah, però buah. ho estan cantant els altres saps? I és allò que es van marcar el concert sencer vaig, vaig veure els comentaris i tal i una delícia. També sí. et passaré el vídeo aquest. La veritat és que la <laughs> companyonia que es fan les bandes unes a altres, abans parlàvem del concert entre Tenso, Aquelarre, Aren... Escalopendra... Escalopendra... Tot hermano mono... Ahí brutal, brutal, <laughs> brutal. La, la companyonia que es fan les bandes en aquest tipus d'events, de, en els concerts i, i en altres llocs, imagino també, és, és superguapa, és superguapa. Molt bé. Estem posant Sempre punky ha... base avui. Quin, eh. quin era? L'altre dia ho sentia per la ràdio, que algun cantant així reconegut Daddy Yankee. Que es va, es va quedar sense veu, que, que de, fet, de fet haurà de deixar... El de Non Serium. Ha de deixar la, la... No, és algo més pop. Ah. Però que, és, que estava com malalt o no sé, haurà de deixar la gira per tractar-se i tal. I que a mig concert es va quedar com sense veu. Uf. I que va ser molt màgic perquè tot el públic Hòstia. es va, es va sí, posar eh? a cantar-la. Hòstia, que guai. I bueno, va ser com un moment màgic, no? Mm. És que no me'n recordo, quin... però ho explico. Estava, no sé què escoltava a la ràdio, mentre es currava i, i van explicar això i em vaig quedar com, hola, tio, que, que guai, no? Quan passa això, que per lo que sigui, pues no funciona el micro, no funciona no sé què, no funciona algo i, tothom, i el públic, buah. pum! Jo l'altre dia, en referència a això que dius, vaig, vaig tenir la sort de poder, de poder veure un vídeo José Chupipèrrac a festes de Girona, de, de fa quatre uh. dies que uh. van ser festes de Girona, uh -huh. fent la cançó de Qualquer dia, i, i tothom a, a, a capella. I... A capella. Brutal, brutal. Comunió, comunió o sigui, del públic. Brutal. O sigui, quan passen aquestes coses... Pedos com escàrpies. Sí, estàs allà, és algo inoblidable. Molt no? xulo, molt xulo. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de, del mestre Tecles, que ens ha deixat amb aquest bon regust de boca, anem amb més música combativa de la bona, ara de la mà del mestre Pou, que portes bonic pues, uh, com estaríem també si poguéssim veure aquesta gent en directe. Uh, portarem Star Fucking Hipsters, uh. aquesta banda d'Amèrica que, que també ens ha marcat bastant. Uh, és com molt de clàssics avui, estem en un... Sí. no sé... El, vull dir, Costa Nostra per mi ha marcat moltíssim, Defiance també, ara aquests, no sé, tot, Bueno, mira, molt bé. Va fluint, va bé. fluint. Bé, bé, bé, bé. Doncs Fucking Hipsters, la veritat és que fan aquest crack rock steady, que, que es diu que, que és un, un, un eclepticisme musical que van saltant d'un tipus de música a un altre, sobretot de... Una pues, mica com fan els els aglibastes Exacte. o, o els costra sí. Nostra que he portat ara. Sí, no? sí, sí. sí, sí. Pues, um, ens agrada, costegen, ens agrada. Fan, sí, fan ben, fan cosetes així melòdiques aquesta potser no és la més uh, crack rocksteady que tenen, però uh, m'encanta. I és uh, una cançó que és Until We Are Dead, és a dir, fins que ens morim. Aquesta és la, la cançó a la que feia referència a la primera ronda, no? Que, que parlaves de la mort i no sé què, que no era l'última vegada que en parlaries? Pues, o, o no? Em sembla que no. em sembla que no. Ah, perquè Until, until We Are Dead dic, pues, serà això, no? Sí, sí. No, no és aquesta, no. No, és un altre. Ja... Ah, doncs mira, estàs... vas per aquí, eh? Sí, vas per sí. aquí, què està passant? Ara estic pensant. <laughs> ens has de dir, ens has d'explicar alguna no, cosa. No, no, que va, que ah, jo sàpiga, espero menos, que no. <laughs> Menys mal, menys mal. No, no, que va. <laughs> I... No, però mira, sí que forma part de tots i totes, al final això és una sí, cosa sí. que... Llei de vida. Que té sí, sí. i que ja està. Eh, doncs aquesta cançó empodera de, de vinga som-hi i, i fins que no puguem més, fins que ens morim, fins que això s'acabi no deixarem de lluitar ni de parar de fer coses perquè parar és mor morir, com diu el Piso. I tant que sí. Som-hi! Som-hi. Espectacular. I comença amb el piano i acaba un altre amb el piano. Espectacular, no? Sí, és... mira, l'eclepticisme és entre la cançó i el piano, avui. <laughs> M'ha molat molt com caminava, anava, anava amb un ritme sostingut, mm. molt ràpid, molt la veu molt ben posada... Sí, les Guapa, dues... Guapíssima, guapíssima. Ah, I és d'aquests, ah, ja ho hem dit algun cop, és d'aquests grups que tenen dos CDs, em sembla, i val la pena escoltar-los allò seguit al CD, allò que ja últimament no es fa perquè normalment ja vam saltant de cançó a cançó de diferents grups. Jo ho faig, jo ho faig. Ja, jo també, I, <laughs> però hi ha alguns CDs que especialment val la pena, no? allò que dius, buah, és que té com un cert sentit. Sí. I també perquè molts, molts grups i, i moltes uh, solistes mm -hmm. el mhm. que fan és tirar la cançó no, no tiren el, el treball, sinó que tiren una cançó i fan promo de la cançó Mira, el i el vídeo no, el Marc? Sí, sí, sí com, justament... com el Marc i com, com tanta gent que, que, que ho fa, que, que en comptes de treure treball sencers els vas tirant mm -hmm. poquet a poquet. I després si se tierce i ho ajuntes en un... En... Si se ah, tierza, se, se tierce, he dit, no sé. S'ajunta. Sí, si, si es dona el cas, Sí. Des, I després tens tierza, pressupost per fer un, un disc físic i tal, doncs pues ho fas. I si, I si no, si pues, no a la xarxa. Ja, pues a les xarxes ja està. Clar que sí. Ja si res. se tensa Tenso! <laughs> Estamos tenses? Bueno, sí, va, una mica. Si, si estem tenses, posem una, una falca que ens relaxi una mica, va. Vinga, va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a ah. l'Ivox i al Parasol de Can Capa i, i allà on ens demanin. Ah, que sí. Xarxes i els carrers I, i on vulgueu. Sí. I, tant, sí. I, els, I els millors bolos d'arreu. <laughs> Molt Això bé. sí, eh? portem una ratxa que... Eh, o porto una ratxa sí, jo almenys. Sí. Que... Estàs que te sales i el, i el Manol Aken també. Sí. <laughs> Molt bé, doncs de, després d'aquesta falca anem amb una altra perquè arriba a secció. Secció NASA. Anem-hi. Obrim la secció Punk i Dona. Així es penya, arriba a la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Dree Doll, nascuda a Sleepy Hollow, New York, un 16 d'octubre. De professió és músic de semigira i d'entre les seves aficions destaca tocar la guitarra, fer exercici i visitar parcs nacionals. Quan a la seva militància social i activisme, la Dri Doll participa al projecte Sidewalk, una organització que a través de diversos mitjans, com ara l'art, la música i el cinema, pretén la reducció de danys per crear benestar per a persones sense sostre. A més, també participa en Homes Muertes, un grup en defensa amb seu de, de, a, a Tucson i Phoenix, a Arizona, que pretén posar fi a la sèrie de víctimes mortals de persones immigrades sense papers que creuen les regions desèrtiques properes a la frontera entre els Estats Units i Mèxic. Xinga la migra, fuck ice. I és que la seva ideologia és d'esquerres i progressista. La Dridol és una dona de caràcter fonamentat, poderós i reivindicatiu, però en definitiva solidari. Mai actua per un desig de benefici personal, sinó pel seu instint de protegir la seva gent. Pel que fa a les influències musicals, destaca bandes com T-Sol, The Donas, Betty Blowtork i The Dodelstein o The Distillers, entre d'altres. La Dridol només ha participat de la seva banda actual, The Minimus Pinks, quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que va ser un bar anomenat Crashing Seventh, on acull drag queens. Creu que era un dijous. Van anar un munt d'amics i amigues i el seu exbateria es va posar cinta adhesiva als pits. Des de llavors han, han recorregut un llarg camí. D'anècdotes relacionades amb la música, la Dridol ens explica que el negoci de la música tracta del fracàs, fins que algú et diu que sí. I pel que fa als plans de futur, aquest eh, estiu faran una gira per Europa amb les Bad Cop Bad Cop. Estan escrivint el seu segon àlbum i esperen fer més gires aquesta tardor. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'altra manera de The Minimus Pinks, trio de punk rock d'Arizona format al 2013. Fan melodies inoblidablement encomanadisses i un punk descarat que impulsa els missatges subjacents d'unitat i igualtat. Ella són Dridol, la protagonista del secció punk i dona d'aquesta setmana a la guitarra i a les veus, Gabi Caos, al baix i a les veus i Cassi Jelly Lee a la bataca. Extret del seu àlbum Beat Amors del 2022, us portem un tema que porta com a títol Read Don't Care i sona així de bé. and the Venomous Pinks des d'Arizona amb la Dre Doll eh, i, i aquest tema I Really Don't Care des del seu Vita Morts del 2022 Thank you so much Dre Doll for the participation in the Punk and Woman section of the Pim Pam Pum radio show Thank you so much Venomous Pinks for making things so easy Que bé, tio, que bé, molt bé. Bona secció sí. i Tema Zarrangano per la vena. Molt content, molt content també d'haver-la pogut fer i, i també de, de tota la relació que mitjançant xarxes hem tingut amb, amb la gent d'Arizona. La veritat és que ha sigut molt fàcil i, i esperem des d'aquí que els hagi agradat tant com a nosaltres doncs, poder haver gaudit d'una nova secció Punquidona i, i molt guai, la veritat és que penya molt, molt ben parida, una penya d'Arizona que ja no són, no acaben de començar ni, ni és penya inexperta, o sigui, són, són tres dones que fan un, un punk rock super matitzat que omple estadis i que, i que són com molt top allà, uh mhm. -huh. I, i molt guai de, de conèixer aquesta realitat, de, de saber molt d'aquestes de, de Venimus Pinks, eh, que vol dir, l'altre dia ho vaig dir malament, que era les roses verinoses, i no, és el, és el rosa verinós. Exacte. exacte. És, el rosa, és el color rosa verinós. Uh mhm. -huh. Molt sí. guai. Molt Pink bé, doncs... és rosa, però en, en català o en castellà rosa vol dir dues coses, en canvi en anglès és diferenciat. És pink, el color. Pink és el color i rose és, seria la, la rosa. Exactament. Dit. I un grup de hardcore que va sortir de HHH. Rose. Era sí, una altre, eh? sí, una altre Overthrow i després Rose. Aquesta no ens la sabíem. <laughs> Ma màquina d'enciclopèdia, de, màquina de, de la música combativa, el mestre, el mestre Pou. I l'Axel sempre... Rose... I l'Axel Rose també va sortir després de... <laughs> L'Axel Rose d'on és? No en tinc ni idea, sé què és. És d'una altra banda d'aquestes així. Guns N' Roses. Té Guns N' Roses? Sí, sí ah, perquè... Per Axel és... Rose és el cantant de Guns. Per això es diu Ro Rose, Roses. I perquè hi havia un h o... No, era Hulk Hogan, no? Hulk Hogan? Hulk Hogan era aquell lluitador de... de WWE. Ah, potser és això. Hulk Hogan era aquell cirrós amb i... Sí. Eh, era cirrós. Sí. Hulk Hogan era ros i es treia la samarreta... Ah, era ros, no, no que begués molt. <laughs> No era Rose, sinó que era Rose del cabell, ah, cabell groc. Vale, Pues ara ja ens quadra tot. <laughs> Bé, hem, hem passat de, de les, de les Pinus Pinks a, a, a, a, a coses. A, a, coses, sí. Més música combativa, més edició 463, el mestre Tecles tira la seva quarta bala, comencen a arribar ja les, les cançons més contundents, que ja sabeu que també ens agrada posar bona trella. Bueno, en el cas del Pou, ell ja comença... Sí, a la segona bueno, ronda bueno, ja bueno. va fent. Ell, ell ja va fent. Discutible. Però, però és així. Què, què portes, mestre Tecles? Com, com segueix aquesta edició? Abans fora de micros us deia que, que avui no fa tanta calor, però veient les tonteries que comencem a dir, <laughs> potser sí, potser que, sí que la fa. De fet, l'altre dia el programa va ser especialment... Sí. Especialment calorós i... Sí. Últimament estem... Mira, el, proper programa, que és aquí amb el Parasol, haurem d'estar una miqueta més Hosti. al cas. Sí, perquè no parlem aquell dia gaire, no? Aquell dia presentacions curtes. Per és, sol, el, per sol. és, ah, és, és, és vale, la consigna. Vale. Ja veurem ja, ja, ja, ja, m'ho imagino. Jardins zero. Zero, zero mil, zero cientos, zero, zero. Zero Garden. Vale, més música combativa, com dèiem, ara és el torn del mestre Tecles, que, amb què continua això? Parlant del Punkidona, porto una banda que havia sonat al Punkidona, són les Pucky. Sectum. Sí? Punky, No ho hem fet, a... no, no ho hem fet no. això avui. Eh? ja ho farem. Bé, bé, ho farem al resum del final, no? Està clar. I també parlant de de, això d'anar traient cançons i després fer un disc, doncs l'Essectum eh, ja havia tret coses, però ara han tret el disc. Ole. Per fi han tret el disc sencer, es diu Que corre l'aire, d'aquest 2023. Uf, sí, sí. Estaria bé, ja. Que corre l'aire, també estaria <laughs> bé, estaria parlant bé, de la calor. És, parlant de tot, o sigui, tot, tot. està tot lligat tot, tot en una lliga. sola cançó, eh? És que tenim un guió, realment tot està en un guió, això. és molt llarg el guió, sempre. Tot està escrit i ho llegim. <laughs> Ai, en fi. I què, i què, i què? L'Sectum, eh, del seu disc de, que corre d'aquest 2023, porta una cançó que es diu Que has me i bueno, des del Baix Llobregat, que allà el Baix Llobregat no sé què els hi donen també, deu ser l'aigua eh, que veuen d'allí que surt... L'aire d'allà, no? També. <laughs> L'aire també. <laughs> que corre l'aire, l'aire del Baix Llobregat. Doncs això, Sectum, Que has me som-hi! Fum-li! <laughs> bé, bé, contra la, la policia i totes les formes d'opressió sí, sí. en general, no? Ah, bé, bueno, sí. I... O sigui, en aquesta cançó va contra los de la porra, però... Contra la porra. Les porres... Però sí, normalment les porres o els torreros o, <laughs> o les policies segurates, no? Vull dir que sí, sí, no sí, gaire... No tenim res contra el gremi de xorreros. No, especialment. Mira, Isma, ens hem posat amb els xorreros ja. <laughs> no especialment, però fan porres. Això sí que és veritat, no? <laughs> Què n'opines, Isma? Bueno, hi ha jo... porres que no ens agraden, però fa... altres que no estan malament. Hi ha porres que fa goig fotre-se amb un xocolata desfet, no? Amb una xocolata desfeta... Sí una bona porra sempre està guai. <laughs> està... Ara Esma, ha, ha vingut amb les birretes que ha anat a baix sí. i ha arribat en ple jardí. Sí, sí, sí. sí. <laughs> jo, jo mira que ho intento, penya, però no, no, no arribo a temps en lloc. Vale, pues, després d'aquest temazo, Ara és el torn del mestre Pou que en tiri un altre. I posarem un jardí, Jardins Pinya, no, eh, Discos Pinya, eh, uh. directament eh, un dels grups mandanga, que tenen. Man... No porto no? mandanga. Mandanga! mandanga! <laughs> molt grans. Uh, porta un altre, és que he caigut a la marmita de les pinyes i, i la veritat és que, clar, hi ha molta cosa, i cosa ja, molt bona. Molta cosa. Entre senyor pinya i... Ai, en senyor, senyor mono. L'hermano mono. <laughs> No en dic ni una B. Eh. Senyor Entre... pinya, senyor mono. Sí, sí, sí. sí. Hermano mono. Hermano mono. Hermano mono. És la connexió directa. Sí. Molt bé. O sigui, en la primera no has encertat cap de les dues no, paraules. No, no. A la segona has encertat una de les dues. Però perquè jo, jo estic atent quan haig estat. atent. Ara no em tocava estar atent. Per tant, puc dir senyor Pinya o senyor Mon o sigui, DJ Mon. la plaga do it yourself. Siguin... Ara. Que, del, que són del Baix Llobregat, com el Sectum que he portat jo. Siguin... Això em referia. siguin els discos ah. pinya, siguin Hermano Mono, siguin... O cos... Tercine, o... Hi ha un munt de... Sí. Són aquestes mines sí. de, eh, de penya mm. combativa que, fa, mola. que fan... Ens mola. Ens diverses fan coses bé. i, a més, música, no? Exacte. Ens fan molt de bé. doncs... <coughs> D'allí que rescat, a veure, després bueno, a veure, dels Mandanga el Hermano Pinya, va. Hermano Pinya. <laughs> <laughs> doncs els Pinyes hem, hem rescatat Allau, que és una banda que va gravar, de fet, el, do, el, el que portem és del 2023, o sigui, de l'abril, tampoc fa poquet. Uh, de ah, mesos, sí. Sí, i, i el disc que es diu L'excepció, uh, fa molta gràcia la portada perquè és una nena com tirant-se un pet en una festa de nens petits, però que el pet és de confeti, i és una foto. No sé, vale. és bastant graciós. <laughs> bueno. I... És maca, si l'estic veient, és maca la foto. Mac, maca, maca de <laughs> bueno, són les pinyes. I, I posarem una cançó que es diu Joder, i bàsicament va de, de quan estàs fins al gorro absolutament de tot, que em sembla que és el que m'ha passat a mi avui, que només porto coses de necrològiques o d'estar fins als nassos. Sí, què et passa, tio? Fet... Pues que estic aquí que necessito vacances, que fa massa calor, que jo no ah, puc aguantar calor. aquesta ja, ja, ja. merda, que de veritat. No pot ser, no pot ser. I què passa, aquest doncs, xafogó? És que de doncs veritat... ànims, perquè tu i jo, Pau, fins... encara ens queda uns dies no com... Altres. No com altres, no com altres que <laughs> no estem mirant a ningú, eh, Isma? No estem mirant a ningú. Me tienen frito, penya. Hosti. Me tienen frito. Hosti, és que falten dos mesos encara, eh, gairebé. Un mes, mes i, i mig, Mes i mig. Bueno, 40 igual. i algo dies. Ànims, ànims, ànims. Ànims, ànims a, tot, a totis. Força Així que tu portes els allau amb un tema que, es diu... que es diu joder, <laughs> joder. És, que és que ja no puc més i, i diu joder, i ja està. Així que joder! <laughs> una llau de joders. M'agrada el nom del grup. Allau. Allau. Sí, és sí. Contundent. I és dels Concís, primers que són de... Bueno, perquè són de per aquí, de Barcelona, això. Mm. Són potser els primers de per aquí que tenen un nom així tan contundent. Contu... Un altre nom que seria molt adequat seria contundent. O, <laughs> són, massa, són massa síl·labes, però, yeah. però sí, però bé. Els però... O sigui, un grup que es digués Jau? Jau. Jau, Coloma. Jau. Ah, Jau. Sí. A, amb, amb signe d'admiració. Jau! Jau. Venga, Després de Mandanga, venga. Jau! Vinga, bé, bé. clar que sí. Joder, quin, Joder. quin temazo que has, que has tirat, mestre Pou. La lletra I... bastant clara i con, sí. concisa. Sí. O sigui, tenia un missatge... Com el nom per... del grup, concret i concís. Eh. Directe. Allau. I crec que ho ha aconseguit, o sigui, de transmetre el missatge. No? I desfogar-se, també. Sí. El grup, sí, sí. allau, la cançó, joder. Ja està. Clar, així és que... Dos i dos són quatre. Sí, sí. Pinyes, pinyes van, pinyes vienen. Pues mira, jo avui us porto una cançó que vaig descobrir arran de, de buscar cançons perquè per l'Insta doncs, eh, sempre es bombem mm, cap on va la dedicatòria prèviament al programa. Mm. Avui dedicatòria el 28 de, de juny a tot el moviment LGTBIQ+, i, i buscant, buscant vaig trobar, com no, com no, Henderlex, Banda, eh, banda que... Sí, Madrid, no? Són? Banda, sí, banda madrilenya de queer punk, dick punk i, i punk bollero de Madrid són Roma a les veus, Clau a la guitarra i a les veus, eh, Marto a la guitarra, Jules al baix i Rebel, que també va passar per la secció Punk i Dona, a la bataca. I, i ja us dic, buscava música d'aquesta mena, no? per poder esbombar la, la history de, de la dedicatòria d'avui al 28J i, i he trobat aquest temazo des del seu segon àlbum Ruido Bollero del 2022. Us deixem ara amb una cançó plena d'orgull que es diu Classe Bollera. Que sí, penya, que la classe obrera és classe bollera. Tremendo tema zarrángano de Henderlex des del seu ruïdo bollero del 2022 que hem gaudit aquí com, com a bèsties, eh? El pim-pam-pum. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Esperem que us hagi sentat tan bé com a nosaltres. Seguim amb més música combativa. Estem tirant els últims temes. Arriba, uh! arriba aquesta edició a la davallada. Encara no, encara fan, sí, estem... temes guapos, però... Penúltima, eh? Estem en penúltima ronda, efectivament, mestre, mestre Pou. I ara què, Tecles, què? Amb què, amb què ens sorprendràs? Ara ve la, la meva secció M'ho he passat molt bé al concert de dissabte. Dissabte! Ah, dissabte! dissabte. <laughs> molt bé! Vas anar un concert dissabte? Sí, vaig anar amb el Aken i, un, i el Juan, un col·lega seu d'aquí al poble. Com os ponéis, eh? Os ponéis finos, eh? Sí, finos a, a música combativa, vols dir, no? Sí, sí, sí. I què? I què veu veure? Què per suposat. doncs ara la gira, eh, o sigui, era el, el primer concert d'una gira que, que han iniciat eh, les dues bandes Tenso, des de Tenerife, i Aren, que són de Múrcia, Bé, a ben coneguts aquí el Pim Pam Pum, i on anava a portar un, un parell de, de cançons de, de les dues bandes que estan de gira, però de Tenso ja les hem portat totes. <laughs> no és possible. Sí, ho hem, totes, totes, crec ho hem aconseguit ja. Crec que sí. és, I si és no, la deixo pel eh? Manolo per quan torni. Perquè... <laughs> per primera ronda. Eh, la gira aquesta, mireu, va ser el primer concert de la gira aquest dissabte passat a, a Barcelona, a la Col·lapsada, un, un centre social que no coneixia de, de, de Barna, i molt guapo, la veritat. Eh, el següent concert de la gira era al cap de quatre dies o sigui, de dissabte, eh, quatre dies, ve dimecres, que era ahir. Mm. Vale? Van tocar a Girona. A la Bisbal d'Empordà. A, a la Bisbal, bueno, sí. per allà, terres no, gironines. Sí, sí. Des, des, o sigui, Barcelona, quatre dies, Girona, i després del d'ahir, o sigui, avui, mm -hmm. ja estan tocant en un altre lloc. Sí. I demà a un altre lloc, i demà passat un altre, i el següent un o sigui, cada dia, o sigui, Però és que cada més, dia, amb, literalment, eh? A més, amb, amb tour europeu. Tour europeu, o sigui, que, que, que no és que facin cada dia a... Ara cada què? Ara... Fan una volta per Europa estan com una sé, taula. França, o, Holanda, pum, Alemanya, pum, pum, pum, pum no? es, es veia venir que aquesta colla per es menjaria en el món. I se l'estan menjant. I tornaran per, vamos, per, per la porta se, gran. Perquè... Sí, se l'estan menjant. Sí. O no sé si tornaran, eh? perquè després d'aquesta... Sí, potser, bueno. potser es queden pel camí, eh, tio, perquè... <laughs> ja, ja. Oh, oh, el loro, el loro el que porten. Bueno, la no gent... s'estaven dosificant, no, diguem, l'altre dia? El primer concert no, i, he vist vídeos de la Bisbal i tampoc no es dosificaven, eh? O sigui que... Tenen canya per estona, aquesta Mare, colla. Són joves i amb energia, o sigui, vinga, endavant. Molt, molt content. Mm -hmm. I, I la gira, com deia, serà de, era i serà i està sent de Tenso i Aren, però al concert de Barna van tenir la sort de venir, a part de les Aren des de Múrcia, tot l'hermano mono tenerifenco en pleno, sí, en pleno. Sí, sí. les Escalopendra, les aquelarre... Bo. Bo. Eh, increïble, sí. increïble. I avui us porto això, us porto aquelarre, per primer, després vindran les aren, ja us aviso, però primer aquelarre, i extret de la seva demo del 2022 porto una cançó que es diu Depredadora, que és el que s'ha de ser en algunes situacions. Mhm. Hi ha gent que no hauria d'estar per allí campant lliurement no. i fan falta depredadores que, que, les li posin, que li posin solució al tema. Així que, molt bé, penya, molt bé, Aquelarre. Bo, tremendes. Vam poder xerrar una miqueta, no gaire, però vam tenir contacte com a pim-pam-pum. No? Helena? Amb, eh, ah, amb l'Helena, crec que sí. sí, que va ser. Molt bé. I, sí, a, a i molt bé, es, molt espero que en surti una secció punquidona de, de tot plegat. Tant de bo però, que bueno, sí ho estem cuinant a foc lent. Ho trobarem. Però, bueno, molt bé, molt content d'haver participat de la, de la gira aquesta. Més ens va costar pols, <laughs> podríem dir, no? A veure, bueno, de moment encara no tenim la secció, eh? De, ja, ja, però... De... Ja veurem, ja veurem. Però... però... Es, esperem que no costi tant com pols, no? ens vam fer pols, podríem dir. On sí que ens van fer pols va ser en el, en el, el golazo de... I, i, i, bueno, va, us deixo amb Aquelarre el temazo Depredadora. Som-hi. Canyuqui! Canyuqui! impossible fer-se més pols del que ens fem amb les aquelarre. És impossible. Té un so genuí, una forma de cantar... La, o sigui, la fusió de, de el so, la veu, les lletres, l'actitud... Havent sí, sí, les vist en directe ho puc corroborar. O sigui, el que sembla ho, ho trobes a, ho És el que és, ahí. sí. Per, per mi és una autèntica banda de de Riot Girls sense que potser elles vulguin aquesta etiqueta, o sí, no ho sé, però eh, l'actitud i, i tot el que desprenen és una banda de dones cabrejades amb, amb la puta societat i que es caguen en tot i que van a rebentar tot el que faci falta. I, I tant, això i ens mola molt aquí a Pim Pam Pum, clar que sí. Bah. Brutal. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu nhi déu quin final de, de, de programa que, que, que estàs començant a, a dislumbrar perquè després venen Aren des de Múrcia, o sigui que, uh, ojo. El loro. Ui. El loro. I el loro que arriba al mestre a Pou per posar la penúltima cançó seva a per sí. les criatures. Eh, fem un salt, sí, sí. Oi que era Canàries? A, a sí, Tenerife. Sí. Doncs, <laughs> Tenerife. Sen, sen, com era el... Eh, Tenerife. No, el Santa... Sí, eh... Santa Cruz de... Hòstia. És Santa Cruz, jo vaig dir Santiago de Tenerife. Santiago, de Tenerife. Santiago de Tenerife. Gran. Doncs pues ens passem de Santiago de Tenerife i anem a, a l'altra banda. Uh, ens anem fins a Argentina amb els Insoportable, que és una... I avui estic com estic, eh? Això és primera, eh, primera aparició al Pim Pam Pum, aquesta gent? Sí, també ho han sigut altres dels que hem portat avui, els, just els d'abans, els de... Allau. Allau. Allau. I el seu joder? Joder. Joder. joder. Exacte. Joder, no, insuportable. A mi insuportable... Sí. Avui has vingut com has vingut, eh? Sí, sí, no aguanto més. És, el... I és quasi homònim, estic Exacte. veient... De, de, <laughs> com de definiries de insuportable? Insuportable. Sí, no, com ho, sí, com definiries? És... Com ho definiria? Sí. Com... Si és insuportable, què és? Allò que no puc suportar. Pues, uh, la cançó es diu No lo aguanto. No lo aguanto, no puc suportar. Per, tant, és un homònim bé, eh, o un bé, definitori. Bé. Has estat aquí fi i, i el mestre puta l'ha agafat ahir i t'ha agafat... De fet, el... crec que m'ha avançat perquè és el que anaves a dir. Sí, no? però ha quedat molt bé. <laughs> és que al llegir-ho era inevitable. O sigui, és... Sí, sí. <laughs> No puc es... aguantar, per tant... No m'he pogut aguantar. Exacte. No. <laughs> Així que us deixem des d'Argentina eh, d'aquest 2023, d'aquest juny, uh, el 6 de juny. Eh, insoportable amb aquest No lo aguanto. Xame. Què és aquesta brutalitat, Pau? Que insuportable. Bèstia, és insuportable. Era, <laughs> era, er, era insuportable escoltar a, a la persona que cantava no fent aquests crits. No, no deus no, no l'aguanto. No, no, això no l'aguanto. <laughs> això no l'aguanto. Això, això, això no l'aguanto. <laughs> Insuportable. Exactament, des d'Argentina. Mira que quan parla et sembla així com més aviat tranquil, no? El arrastrat, no? Això no l'aguanto. Però després es posen a cridar sí, sí. I, i, i, ja no ja no el mateix. Si ja tenem fama de pesats perquè xerren molt, o sigui, imagina't si xerren així, saps? <laughs> això no és xerrar, això és, això és que t'estan reventant la oïda a tort sí. i a dret. I per això estan tensos els de les illes, perquè, clar, ho senten de fons... Els arriba la, rever hosti, hosti, hosti. la reverberació. Molt bé, doncs jo, jo si, si anem a la darrera ronda, que això s'està acabant fortament, jo intentaré mantenir una mica, com a mínim, la veu, perquè és una veu assa, són Spitchot, que és aquesta banda de Power eh, Violence. També uh! han passat uh! per Punky Dona. Estan fent un, una, un final o que han passat o que passaran en algun moment o altre clarament de i dona, sí, brutal, sí. eh? Bueno, molt, bé. molt, molta música femenina i feminista aquí al Pim Pam Pum cada, cada setmana perquè, perquè ho sentim així i, i, i ho notem així. Això ha sigut un, un llampec. Sí. No sé si s'haurà colat sí. el, el tro, però, ah, però hi ha hagut un llampec... que anem en moto cap a casa no vamos a flipar. Ens. Jo crec que s'ha colat la llum i tot de, sí. de, <laughs> de, del llamp. Ha sigut bastant espectacular. Sí, eh? Mira que és difícil, eh, que entri llum de, de, de fora del carrer així. Sí, sí. Bueno, hem flipat una mica amb un llampec fort i un tro que, que ha patat. Que trona. Que, bueno, que, que, que a més ha arribat al millor moment, perquè, perquè també sona que trona pitjor que que si està, hi ha algunes pitjor per aquí que es posi a supluc, millor. Deixeu-me que us digui que tota l'estona estic dient coses que ja estaven apuntades i ara me les haig d'anar menjant i no sé ni com, però són Spitchot, banda de power violence i hardcore formada el 2022 a Bangkok, a Tailàndia, tornem a anar a terres Bé. asiàtiques. Són la PAM, que com ja hem dit abans ha passat per la secció Punkidona, a les veus, Bom a la, a la bateria i Nampan a la guitarra i al baix. Des del seu segon àlbum, Odd World, que va sortir al, a la llum aquest 2023. Ells es diuen Speedot i, i l'àlbum és Oddwall, que és, no és un homònim, però sí que imagino que deu ser com el món d'Ot com estrany. Speechot. Sí. Ot és estrany. O sigui... Doncs Speechot, que no sé què... Ot el bruixot. És... Speech és un, com un discurs. Discurs estrany, un discurs estrany. en un món estrany. En un món estrany. El de l'Ot el bruixot. Ot el bruixot. Un, un, sí, sí. De, <laughs> Un odinoi. Cavall fort, sí. <laughs> Un odinoi, per suposar. Jo estava, la meva àvia em va subscriure <laughs> És que... de petit. ¿Cómo se lo pasa, tío? A mí, a mí me encanta porque es l'únic que no priva i és el que va pitjor sempre. És boníssim. Bueno, és, Oddworld va sortir a la llum aquest 2023 i m'acomiado de tots vosaltres amb una gardela que s'anomena Fux Cup i sona, com dèiem abans, que trona. Que trona. Fot liot! ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2557 เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ han sigut Speech Odd des del seu Odd Wall i sí que... aquest Fax Cup que bueno, no es podia dir, merda, no es podia dir ni més eh? alt ni més clar perquè la PAM ho crida així de bé però i... sí que era estrany el... era Odd el, era, era Odd el bruixot sí. <laughs> despectivament l'Speech, l'Speech Odd és curiós que, que és una banda de tres i sonen atronadorament com si passés un, un, un ave per sobre d'algú Power Violence, sí, sí, sí. Vale, pues, pues ahí, ahí, ahí ha estat. Avui has fet més Pepin la penúltima, o sigui, l'última que la penúltima, eh? No, no has fet el que sí. acostumes a fer. Exacte. Has fet com ho faig jo, diguéssim. Sí. Que és... jo la més Pepin me la guardo pel final. És així. I tu a, a la penúltima, avui has fet un... De vegades, si hi ha el Manolo, m'ho penso i poso la penúltima forta. I si no hi ha el Manolo, doncs... Pues, no fos cas pensat... que anessis després d'ell <laughs> i, i te la I mengis amb patates. Exactament, <laughs> exactament. Manolo, troba a faltar... Sí, i a l'Eric i a la Noe, una abraçada ben forta, clar que eh, sí. La setmana que ve els tindrem potser a tots i tot, eh? Aquí. I tant tots, sí. un, un sextete, farem un sexteta o no? I tant. I, sí. I també una abraçada ben forta a totes aquelles que ens escolteu, allà on ens escolteu, i també, evidentment, a tota la gent del Berguedà amb Ràdio Pinsania i, i de, i de Terres Valencianes amb, amb Radioactiva. Molt bé, molt bé i acabarem amb, amb un parell de temes, però abans del resum. Eh, anem al resum o què, companya? Sí, som-hi. Vinga, va. Doncs el programa d'avui eh, està dedicat molt especialment als col·lectius LGTBIQ+, a Crida LGTBI i CAO a la norma de Sabadell que van sortir al carrer com cada 28J per reivindicar els seus drets, perquè l'orgull és lluitar juntes. Uh, podem trobar les xarxes Lluitem Juntes 28J. A la secció Felicitant Foli! Foli! ens hem donat un banquet amb Costra Nostra i el seu temacle oh. Callejero. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Dridol, guitarra, veu i ànima del trio de punk rock d'Arizona, The Venomous Pinks. I amb un parell de temes més acabarà aquesta edició 463, es diu aviat, però, però sí, així estem. I el primer dels últims el tires tu, mestre Tecles. Què, què, què? Jo, per acomiadar-me del tot, ja us he, us he fet mini-spoiler abans, vinc amb les Aren. Ara. Uah. Des de Múrcia, amb, amb, amb amor i amb modi. <laughs> I amb Mac, no? I amb eh? aren, aren, aren, amb, amb, amac, sí. I extret de la seva demo igual que les Aquelarre, des de la seva demo del 2022, us porto una cançó que es diu Juventudes perdides, entre parèntesi, oi, oi, oi. <laughs> Temazo. Perquè ja veureu que és una mica l'estribillo, el, el contingut d'ahir. Mhm. Mm -hmm. Doncs això, Aren, amb el seu Juventudes perduda, perdides, oi, oi, oi. I també brutalíssimes al directe, tant les Aquelarre, com les Aren, com les Escalopendra. Sí. Mm -hmm com els Tenso que ja els havíem vist I, i tant, a, a la descomunal, a, la descomunal a, a Barna uns mesos enrere. I volem repetir. Volem tant, repetir tot. Ens agrada que merda i en volem més. <laughs> Allà on és, és com un d'aquests tirofijos que si apareixen en el radar és inevitable anar cap allí a, a, a liar la pues això. Molt bé. I l'última de les últimes, la, la cirereta d'aquesta edició 463, la posa el mestre Pau amb què? Doncs amb Introspect, Uh, Introspect amb la S és un 5, <laughs> si per fer-ho difícil. I és una banda de tecnopunk de, eh, de sud tecnopunk, de Cali tecnopunk, eh? bé, bé, <laughs> del sud de Califòrnia. El Manolo n'estarà orgullós sí. quan ho escolti. No és tan ravero com estem acostumades últimament, però eh, tenen bast... des del 97 que fan coses, o sigui, que es diu aviat. Ja tenen bagatge, sí, encara sí. hi estan avui en dia. No ho sé, però sé que hi havia coses que tampoc feia tant temps, vull dir que sí que havien anat fent. En rotllo que has parlat em sembla així traient cada molt. Eh, ho he dit un cop, eh? Això s'invoca, és, no, no, perillós. No, no, no, no. No ho fem, no ho fem. I, casparata, i... casparata, casparata. <laughs> I aleshores, si ho diem molts cops, acaba de passant. Voto, de voto, de voto. Eh, aquí el de voto. <laughs> Doncs a Introspect uh, han anat traient diferents uh, eh, CDs i no com que es parlata han, han variat una miqueta el que fan i algunes són més techno i altres més punk, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta pues, està entre mig. I es <laughs> diu uh, na Nazi White Trash, o sigui, puta merda blanca nazi, i el, el, el que havíem comentat al començament de tot, de, que dèiem de que hi hauria una altra cançó que diria que, hi havia, que tots morirem però esperem que alguns es morin abans, doncs endevineu Els per, nazis. per qui va. <laughs> Els nazis. <laughs> Molt bé, Unstoppable. doncs amb Introspect i amb Aren acaba aquesta edició 463. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. El mestre Poig acaba el dit. Ah, no, no, perquè estic preparant el, el final per recordar de que l'ordre de, de la, de la vale, vale, cirereta vale, del pastís. Vale, pues sí, <laughs> amb, amb dues cançonasses i, i a l'ordre establert tenim aquí un llibre... I Ordenen un, la sala. Un guió, tenim un guió. Tot això està, està llegit, si no, no seríem capaces de, de fer-ho. Sí, totalment, totalment. No deixeu d'escoltar-nos. Sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure el pim-pam-pum. Sabeu que sou l'autèntic cor que fa bategar aquest programa. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes! I pels carrers! Salut, Salut i revolta! Puli, punqui! Brutal. <laughs> programa.cat A la xarxa i als carrers. Salut Salut i revolta! revolta!